Goizberri saioan gaur eh, Iparlab plataforma saltzailea aipatuko dauzuegu uh, joan den udaberrian asida hau Iparlab kideko beraz bi presuna hemen ditugu bi laborari argitzu iturria, egun hon? Egun Eta baita ere Olivier Simitsa. Bai egun hon. Beraz, Olivia Simitz zu azkuntzan ari zira eta argitxu iturria berriz, baratze zaina. Lehen lehenik zer da iparlab? Beraz, zer da iparlab? Iparlab, um, ehm, iparaldeko uh, eh, ekoizpen, kalitatezko eh, ekoizpena atsemaiten diren ehm, salmentagune bat bada, profesionaleri uh, eh, idekia. Uh, duela urte batzu, uh, eh, ahapitz eh, federazioaren inguruan eta diren elkarte batzuek proiektua muntatu zuten, Ideia zen, uh, iparraldeko beraz laborarien ekoizpen kalitatezkoak proposatzea eta uh, e, profesionaleri bakarrik. Hori uh, zertako, uh, lehen gauza kalitatezko hori uh, garatzeko eta estrukturatzeko tresna ona izaiten altzelako, eta ere uh, laborarien salmenta sare berri batzu indartzeko edo atsemaiteko. Hori, beraz, eh, kalitatea aipatzen duzu, arauak badira, iparlaben eh, izaiteko? Bai, arauak badira, beraz, eh, filiera bakutsak baditu pixkat bere arauak, adibidez, baratzekari eta fruituen zat, biologikoan izan behar dira. Eh, gero eh, badira beste sare batzu ere, e, idoki edo kalitatezko filiejak, sormarkak behar dira errespetatu. Eta nahi du, laborariek sartu nahi balima dute gure sarean, behar dituztela araudi horiek errespetatu. Zer ekartzen dauzu zuri iparlaben izaitiak? Odan gu uh, eh, zainak gira, eh, beraz uh, lehen, uh, interesa zen denbora gutio pasatzea salmenta, salmenta egiteko. Uh, Egan nahi da bai uh, kamionetan gure baratzekariak libratzeko, bai ere uh, klientekin ahemana, horrek konturatu gira horrek denbora hainitz hartzen zuela, eta denbora hori be, gure Eh, lujetan edo gure lanen egiteko uh, denbora gutxio baginuela. Beraz, eh, ideia zen, uh, salmenta parte guzi hori eh, be, iparla bek egitea. Eta bigarren gauza zen ere, gu bada orain amar urte baino gehiago profesionalekin ari girela lanean, bai eh, kantina kostatuak, eta eh, nahi ginuke pixkat, wala, sare hori pixkat garatu, galde hainitz badelako, eta eta baratzekari guti proposatua zaie. Eta, ala, salmenta, salmenta horien garatzeko ere, nahi ginoan iparlaben eh, sartu. Mm. Eman dezagun zuen ekoizpenetaik zonbatekoa da e, eh, e, iparlaben bidez eh, saltzen e, duziena? Hortoan, bon, orain ze hasia dugu, Baina uh, gu gajon adibidez, uh, gure salmenten erdia profesionaleri egiten dugu. Mhm. Eta uh, bai, ma masin, kantina jatetxe, eta gure helburua da, eunetik amak, eunetiko gehi, uh, jatetxe eta kantineri um, saltzea. Mhm. Jakinez, mm -hmm. eunetik euna ez da posible, salmenta sare berezi batzu direlako, bakantzak badira, beraz, um, oreka, oreka baten atxemaiteko, uh, Eh, guretzat eunetik eh, ama jogei eh, sare hortatik pasatzea ontsa izaiten al, ontsa izaiten alda. Olivier Simits berriz zu uh, askuntzan ari zida eta zuk zendako ere hautatu duzu iparlaben sartzea. Ebe, guk, bon, argitzuk errandin ezalak problematikak hein bat berxik zien, eh, salmentan denboa hanitz egaten eh, betugu, eh, moskinen eta Bola, manea horrez, helbioa da, bola, denboa gutiago egaitia, bola, salmenta horren inguian, eh? eta, bola, eta kliente, eta bezero berri berrien atzemaitia, eta, eta gue xare, bola, xare berri zumaiten atzemaitia. Eta presioen aldetik, nolakoak dira negoziaketaka? Guetzat, enetzat, ja, xailhoi oso ez ezaguna da, ordin, mementuan, xail horren ikertzen aigia eta egia gaiz dela erraitia ze eh, nuntik hasi behar den uh, gue profesionalen eta gue arteko harremanak eta nula, nula. Mementuan, voilà, aigia ikertzen. Hortako duzi ere xerunike eh, koordinatzaile bat hartu? Bai, prefosta, bai. Uh, hortako e koordinatzaile horrek laguntuko gititzu, uh, la, profesional mundu hortan sartzen, agian guk, guke haikin eh, gu esperientziain uh, zabaltzez, eta emeki emeki e, urratxez urratxean, bena bon, uh, wano ja, agi xailian bidia hainbat luz edukezu. Argitu ez dira garai onak nola abiatu da zuen iparlab plataforma hau? Asten gira emeki emeki, janaidu adibidez hor ujian asigirelarik, asigira baratzekariekin. Eta emeki emeki beste, eh, beste koizpen batzu sartzen ditugu. Eh, gero egia erran, baratzekariekin uh, presio, presioak eta aipatzen eh, zenituen, uh, egia da guk ez gula baita ezpada, salmenta zuzenean egiten ditugun pro, presioak proposatzen. Uh, jakinez, bidean pasatzen dugun denbora eta saltzeko berden lan denbora guzi hori iparlabek eginen, iparlabek eginen duela. Eh, egia da, kantinetan adibidez eta zaharretxeetan ere, um, bazkaria egiteko janen dugu budjeta askitipia dela. Baina, ba, badituzte manerak ere, kalitatezko ekoizpenen proposatzeko, Gero, uh, eh, aragi eta beste ekoizpen batzuentzat egia da, uh, jatetxe edo ostatuetara joanen girela uh, eh, egesago izanen delako, uh, baina uh, momentukotz baratzekarien zat, ontsa, ontsa da. Konkretuki nola martxan da azkenian? E, e, aragi sailantako uh, ehm, bon, simplea da, egu eh, uh, ehm, eta mauleko hiltegiekin uh, aigia lanin, eh, goe, goe asurki, xerriki, uh, behiki, xahalki, ak egoazten dutugu, goe koliak eta mosketak eta hiltegietan egin izan entia, prestakuntzake bai, Eta geho, hantik hat, eh, iparlabeko gara hortik iganen delaik, hoi uh, eh, leku ezberdinetat eh, eramanen dutu. Aski simpleki, eh? Haintzinetik, uh, saldiak dira, egen aite, hil baino lehen zuen kabala, jadanik saldia duzue, edo ostatu bati, edo kantina bati, nola funtzionatzen duzue? Ebe, iparlaben uh, prinsipioa da, uh, simplea da, web gune baten tan oinarritzen da, Eh? Ube bikoitza puntu puntu sokleo puntu org. Hortan, konektatu ondun, zue merkatia eginen duzu, eta zue moskinak haitatuko. Eta, hola, hortik hasiko da manhaketa, gue prestakuntza e horren abea eginen dugu. Eta, mm, parlaben e, kamion abiatuko da, eta moskinak ekaiko teitzu tenoeko behar den lekilat. Olivier, oita amar berroi etxalde ziztela, eh, orotarat, e, iparlaben, idekia da oraino, zabalduz joain da, edo hein hori atxikiko duzue? Af, mementun, uh, gaiz duzu uh, ikuspegi hurun baten nukaitia, <laughs> mementuan, uh, oin arretuko getutzu, uh, uh, part, hartino parte hartzen jen, uh, etxalteekin hoien eh, salmentain sigurtatzia eta preforsta gaizakuntza juten batia nahi bezala juten batia preforsta uh, zabaltuko dela laboai uh, multsoa preforsta me, hoi denboak eranen du Bai, ideia da ere, eh, instalatu behieri toki bat egitea, eh, guk uh, eh, instalatuagira eta gure salmenta sareak egin agitu gu, uh, baina um, gune hori esker edo uh, klienta behi hori esker, instalatzen diren eri ere, gazte eri, toki bat egitea, eta haien instalatzea laguntzea um, salmenta leku batzu proposatuz. Ideia hori da ere, uh, eluden urtean dako. Argitxu iturria baratze zaina eta Olivier Simits, laborari azlea, esker mila bier. Mil esker